вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці не ўсе артысты складаюць песні пра народ а тыя што складаюць мусяць свой народ і ведаць і адчуваць зазіраць яму ў самую душу адгадваць ягоныя самыя патаемныя жаданні інакш прападае сэнс іхнага мастацтва а тым больш ніколі ім не дасягнуць папулярнасці не дзіва што і думаць пра свой народ і сваю краіну такі артыст будзе сэрцам нашмат крокаў наперад за міністра або палітоляга а яшчэ ў сённяшнім паліталагічным тумане хто як не артыст можа адказаць табе на пытанне што з намі адбываецца і што з намі будзе дзе мы ўсе апынуліся і куды ідзем У гэтым сэнсе напэўна карысна паслухаць размову двух бардаў якія складаюць песні пра народ калі Віктор шалкевич дае інтэрв'ю журналістам ён пазбягае такіх тэмаў маўляў я не палітык а калі б інтэрв'ю браў не журналіст, а калега барт, які таксама спявае пра Беларусь і беларусаў неабыякавыя песні. Для сённяшняй вострай брамы мы запісалі такую гутарку нашага сталага аўтара і барда з метра бартосіка з бардам Віктарам Шалкевічам. Калі я ўпершыню пачуў песню Віктора Шалгевіча добрай раніцы жлобская нацыя, дык узрадваўся незвычайна. Было гэта, як памятаю ў 92 годзе. Я ўжо цэлы месяц мог звязаць па-беларуску два словы. Я ўжо чытаў газету наша ніва. Я ўжо ведаў, чым вільня адрозніваецца ад вільнюса і, вядома, быў абсалютна ўпэўнены, што не сёння заўтра Беларусь будзе ў Еўропе. Вось толькі чамусьці большасць маіх беларускіх сяброў і знаёмых не спяшаліся падхопліваць размову са мной на мове продкаў. Не ведалі ніякай нашай нівы, блыталі літву з Латвіяй і, вядома, балелі за нашых за рускіх. Ніяк яны не хацелі дарастаць да майго за нейкі месяц узрослага нацыянальнага светапогляду і кругагляду. Ну як іх было назваць, саўкамі, манкуртамі ці здраднікамі радзімы, занадта пафасна. Я цешыўся вызначэнню шалкевіча. Жлобская нацыя. Добрай раніцы жлобская нацыя сонца ўзыходзіць упадае. Добрай раніцы жлобская нацыя, а ніхто дурную не сватае. Добрай раніцы жлобская нацыя расцвіла ў парку акацыя. Добрай раніцы жлобская нацыя, перабіў калюзе купаюцца. За гэтыя 10 гадоў, кантактуючы безліч разоў з прадстаўнікамі жлобскай нацыі, я безліч разоў меў справу з нармальнымі, здаровымі, цудоўнымі людзьмі, якія жывуць і працуюць і з добрымі сябрамі і з каханнем, хіба толькі без славы. Але да гэтыя пары я не магу адказаць на простае пытанне, што ім усім замінае зразумець элементарныя рэчы, пра вільню, пра мову і пра Беларусь якога гена не хапае. Каб хоць крыху праясніць, а што гэта такое жлобская нацыя. Я звярнуўся да аўтара легендарнай песні. Вы слухаеце радыёвабода. У перадачы вострая брама гутарка з метра бартосіка з Віктарам Шалкевічам пра тое, як змяніліся беларусы за мінулыя 10 гадоў і што іх у выніку гэтых зменаў чакае ў будучыні. Музыка памятаеш ты напісаў песенку добрай раніцы жлобская нацыя ты чуў нейкія крыўды з боку беларускага народа я ўсе часы крыўды чую я могу расказаць анталогію тых крыўдаў ты было на адным з фестывалю бардускай песні калі да мне прыбегла некая дзячка і крычала што у вас извращчонае сазнанне што вы пішаце беларусь адраджаецца і цэлая заля была дарэчы увогуле супраць мяне она была вельмі непрыхільна настроена потым былі вялікія праблемы з спушчаннем гэтай песні на гродзенскім тэлебачанні адна частка крычала што гэтая песня абражае беларускі народ а другая частка крычала што гэта менавіта боль за беларускі народ рэшце рэшце я не пусцілі Але ўсё стало на сваім месцы пасля аднаго референдума другога ты стала ясна. Сабака на ганку залізвае раны, лёс нацыі просты наканаваны. Шырокі гасцінец цяністы і роўны пад самыя могілкі нас пад пяце. Айхана старая хай роўні палена. Ад на толькі рада, што ўсё па калена. То заду крычыць нам спыніцеся людзі, А дзе ён скажаце, убачыў людзей. Прычым тут жа лабі Ведь можно сказать про недостатковую национальную самосведомость, про политичную неадукованность. Что такое жлобизм? Жлобизм – это дренные относины, прежде за все, до себе, а потом до всех навокал. Я вельми часто по долгу своей деятельности сотыкаюсь с таким жлобизмом, до якого просто мы уже привыкли, и он стал неотъемлемой часткой нашего життя. Жлобизм – это что, это хамство? Так, это разные проявления хамства. Это кшталту того, что там, например, можно подойти испытать у музыканта. А вы, лебедь белый, умеете играть? Не, ну ты так какие вы нахер музыканты? Это раз. Э, по-другому, это коли не изменить шкарпетки, коли накуриться за ранку прымы, не почистить зубы и приехать и на всех дыхать. Коли на улицах при всех э, голосно ругаться матом. Да, коли не ховаючися пить э, чернила, просто сидячи на лавце у скверику. Масса прикладов, за каких это все складается просто до гэтага мы уже привыклі при слове жлоб у меня нараджаецца одна асацыяцыя здаравенный мужик хамаваты так ну можа быть а что яшчэ які вовсім мае рацыю якога ні ў чым не пераканаеш Ну, гэта можа быць, ну да ніжэйшая ступень злобства. А вышэйшая ступень. Ну ёсць злобства. розныя злабы, я тебе кажу, што злабы сустракаюцца на розных узроўнях. Граніцы злобства няма. Яно развіваецца э, разам з тым, як развіваецца грамадства. Глечы з той самай Польшы, там вельмі цэніцца ў людзях выхаванасць. А ў нас калічак жлоб что он там может достать, украсть, например, вот в чем справа, что у нас совсем поменялись моральные ориентиры. И все сводится до того, верните нам колхозы, потому что нема где красть. Вот это так само жлобство. Жлобство это в уголе отдыхает от неких нормальных человеческих моральных норм. А что в Польше жлобов меньше? -то? Их сопроводы меньше. А там, например, подать копейки незнаемой руку, да помогчу нечему. Это лечится нормально. Выхованность там лечится, что это супер, выхованный человек. А у нас, о, интеллигент, помнишь ругательное слово? О, интеллигент сраный. Конечно, память. Меня в угле удивляет или едешь в автобусе, мужики сидят. Это ж ну просто, мы ну, с тобой говорим про самые простые речи. Набитые электричество, мужики сидят, играют у карты, пьют пиво, ругаются матом, а девки спокойно стоять. И абсолютно всем до задницы. Эх, говори, Москва! девочка, ты мою сделает, а вот барышня идет кожа белая, кожа белая, а шуба ценная, и если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, глазик выколю, другой останется. Михаил Булгаков «Собачье сердце». прафесор Праабражэнскі спрабуе выхоўваць таварыша Шарыкова, якога ён сам стварыў з валачашчага сабакі, але безвынікова. Так, не бросать, не плевать, с песуаром обращаться аккуратно. Что ты вы меня больно утесняете, папаша? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству. Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто как в трамвае. Чего вы мне жизнь не даете? А на телебачении, Кольки, так звыклого просто хамства. Это не жлобизм, коли ведучий на белорусском телебачении мовы белорусской не ведет. Жлобизм. Это не жлобизм, коли показываете, например, колонника недоношенная порося, и потом бабка вставала и сказала, ну, гости дорогие, выпьем по чарочке, Памятаю. Пашка. Ну так что это? Так само жлобизм скажи, жлобами нараджаются? Не, ими Тимис... рубятся, ими рубятся у процессор. Жлобами рубятся у процессор. И э, вельми э, много это помогает. На жаль, наш так званый приукрасный белорусский националист. На жаль, на вот наши самые отданные патриоты могут час от часу, ну, такими жлобами быть, что аж страшно. И тогда закрадается сомнение, эти патриоты, они увогуль. Разумные дурни, слепые пророки Мы валим наперед, идем крок за кроком А кто там и где, познают нас одразу Димы там пишите, а шкуры забыл Такое житье дал пан Бог наш ласкавый Без добрых зябров, без кахання, без славы Житье лишь хіба з хоть и можно Такое паскудство життем называть Выхованием громадства нехто повинен заниматься, так? У розных краінах это робяць адпаведныя інстытуцыі, касцёл, сацыяльныя інстытуты, потым грамадскія арганізацыі, якім чынам урад. А скажы, а хто ў нас займаецца выхаваннем грамадства? Напрыклад, ёсць у нас арганізацыі, якія актыўна пратэстуюць супраць вот этой хвалі просто дзікага п'янства, якое абрушылася на нашу краіну. А наконт дзяржаўнай ідэалогіі Яна выхоўвае жлабоў, цяпер выхоўвае. Ну, для мяне, напрыклад, самае страшнае, што можа быць у жыцці, я заўсёды казаў, ёсць два самых страшных словы. Гэта А прапаганда і б ідэалогія. У галодных людзей, якія да ўлады дарваліся, ёсць толькі адна ідэалогія, сапраўды нахапаць і не папасца. Калі аналізуеш тое, што адбываецца ў нас, мы занадта хутка хочам вынікаў, нічога не зрабіўшы. Мы будзем доўга-доўга яшчэ ісці па дарозе. А ідэалогію прапаганду я ненавіжу потому что это речи, которые делят людей, которые ставят люди, э, людей по разные боки баррикады. Есть одна идеология, там, 10 заповедей Господних, вот и все, больше ничего нема. Человек не нарожается дренным. Человек в зависимости от обставин становится альбо таким, альбо таким. Требует максимально поширать свое коло. Требует сбираться и думать, этим никто не занимается. Я вельмі мару, каб на Беларусі будуткі своеасаблівы сяніцка масонскі цэнтр з беларускім ухілам. А ў жлобства могуць быць свае паэты. Конечно. Добрай раніцы жылуская нацыя солнца ўзыходзіць лупатае. Добрай раніцы жылуская нацыя, а ніхто дурную не саватае. Добрай раніцы жылуская нацыя расцвіла ў парку акацыя добрай раніцы жыломская нацыя верабіў калюзе купаюцца блю двадцатых гады такія зошчынка класным у палякаў ёсць такі класны мурожак так людзі якія аблічалі мяшчанства жлобства а ў нас кажа ёсць это ці не У нас нема нават пісьменніка сатыры, які бы гэта рабіў. Усе ты расійскія, которые там смеюцца там этот прыдворны, такі хорошы, такі знаць вот так юмарысты такія. А сатырыка, вот, напрыклад, па глыбіні кшталту гогаля ці салтыкова шадрына не мажаш. Усе э, зразумеюць толькі адно, ад чаго жизнь, жизнь каратка, давайте кушаць хлеб с маслом. Ты открываеш другі канал рассеі, а там суцэльны аншлаг, гэта ёсць таксама жлобства. Мы в нейкіх таких жутких 50-х 60-х годах знаходзіліся зараз. Мне вельмі падабаецца вось такая думка, што беларусы яны не зусім усё ж такі жлабы, это просто нацыя таких дзяцей. Дзяцей павінны выхоўваць бацькі. А ў Беларусі ўжо з 91 -го года працягваецца нейкае свята непаслушэнства. Это ты так прихоже сказав, свято непослушенство. У нас просто зараз повторяється такий варіант советського, як у мене в пісні. Вот ви тільки працюєте, работаєте, ви служите, ми вас подождемо. За вас государство все те саме. Президент у нас батько, цар, отець. Люди практично не здадені на свою власну людь им все сейчас утолкуется, что вот мы вам это самое, вот ветераны подождите, вот это еще чего-то дадим. А на самом справе говорится одно, а по-моему не то, что робится другое, а не робится по ничего. Як про социале, вот ребята, всем плохо, но зато все мы одинаково живем. Доброй раницы жиловская нация, солнце узыходит, лупатая. Доброй раницы жиловская нация, а никто дурную не сватает павінен прайсці час. Кожная краіна павінна пражыць нейкі свой шлях. А кліна не, не умее ісці каротка, то яна пойдзе доўга і ўсё. І ў гэтым ёсць мудрасць жыцця, на жаль. І ніякі табецкі геніяльны палітык ці ідэолях нічога табе не змень. Мы павінны зараз, мне здаецца. Ёсь такая філасофія пазітывізму, мы проста павінны зараз працаваць на наступныя пакаленні і чым больш там орлоў напіша кніжак сагановіча скапае фактаў тарасаў напіша гістарычных романаў бартосік напіша пісны тым лепш будзе дыхацца нашым наступным пакаленнем вось у чым справа трэба жыць просто ў рэальнасці якая нам дадзена лёсам і мне здаецца што чым э, раней мы пазбавімся некаторых міфаў тым нам будзе лепей пры нейкім э, сцячэнні абставінаў просто мы канчаткова страцім гістарычную легенду што беларусы такія хорошыя людзі вообще мне есть такая небяспечная думка что калі сапраўды нічога кардынальнага не адбудзецца нейка змены у нацыянальным характары у свядомасці у падыходзе да справы то на жаль мы паціху усе ператварымся такую нацыю таких жлабоў добрая раніцы жыловская нацыя расцвіла ў парку акацыя а Добрай раніцы жлобская нацыя Верабіў калюзе купаюцца. Чым жлоб адрозніваецца ад нежлаба? Ну, паслухай, от кажуць, у нас рускі язык. Дзіма, от я учора пачуў, як э, наш шаноўны міністр культуры гуляка гаворыць на рускай мове. Ўсё ж такі чатыры гады мне далбілі ў інстытуце, што такое піцерскі дыялект, маскоўскі дыялект, што такое ўвогуле руская мова і чым яна адрозніваецца. Калі ўсе будуць дзекаваць цікаюць і ўсё астатняе я просто не ведаю гэта што гэта руская мова гэта раз по-другое ты вот пахадзі па горадзе і паглядзі як людзі пастрыжаныя які ў іх валасы наколькі часта яны мыюць галаву от зверні на, на вельмі простыя такія рэчы і ты ўсё зразумееш паглядзі просто наколькі часта яны адкідаюць і плююць у урны а не паза урны вы звольце быць недовольны што вас превратілі в человекаа может быть вы предпочитаете снова бегать по помойкам мерзнуть в подворотнях. Да что вы все попрягаете? Помойка, помойка. Я, может, свой кусок хлеба добывал. Вы что на это вырасти, товарищ? Филипп Филиппович, я вам не товарищ. А, уж конечно, как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж? Мы понимаемся. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. жлобская нация. А чаму? Это таму што сяляне раптам рэзка пераехалі ў горад, ці таму што праклятыя палякі з маскалямі не давалі плечы расправіць. У нас два врага внешні і внутрыні. Адкуль гэтая па-хамску упэўненасць у сваёй праваце, што нужно вот так вот разгаварываць, што вот это красиво Вы ведаеш, у нас ёсць на Беларусі адна стабільная рыса характару нацыянальная гэта упартасць. Я не ведаю адкуль это ну таких упёртых я просто не бачу. Гэта што это нацыянальная рыса ці гэта з'ява, якая выхавалася за саветамі. Гэта нацыянальная рыса гэта зноў таксама звязана з нашай ізаляцыя гэта вельмі страшэнная рэч калі людзі ездзяць за мяжу толькі каб падаць цігареты каб людзі б ездзілі вучыліся глядзелі параўноўвалі яны бы нейкім чынам аналізавалі а тут не нет і ўсё ну, вот забі яго разумееш гэта настолькі страшэнная рэч у партасці Ну, хоць кол на галаве чашы а ён все равно будзе сваё гэта ўсё залежыць ад таго што мы мала мала круцімся ў свеце што мы мала бачым блакитных нябёсах краіна ўстае і расша свае космы ёй толькі бы дзень перажыць непрыкметна і паспрабаваць ад сябе уцячы Нанстран устамляюць бясславныя бітры паўвечары сон без вячарняй мадлітвы на ўснах мы не бачым ні кветак ні зорак і жаднай надзей бо веры на грош Дарэч цябе ніколі жлаву мне абзывалі ну, а хоць разу я просто як э чалавек таксама магу рабіць некаторыя памылкі люди напрыклад чакаюць ад мяне аднаго а я напрыклад даю другое а я як ты думаш ёсць якой-небудзь іншай нацыі больше процент жлабоў жлабы гэта людзі не выхаваныя якія просто не думаюць разумееш няма каго хваліць няма каго таскаць э, это агульны грамадскі стан на жаль а мы просто спрабуем э, кусаць адны адных як скарпіёны ў банцы спробувати знайсці листя. Тут листя не знайдеш, покуль все громадство не чуняє і ніким чином не поїде на другий бок. Жлобству може супротистояти мастацтво, да, релігія. Так, культура, спорт. Помніш, як чехи кричали русським, ви нас танками, ми вас шайбами. Просто некая нормальная, здоровая, хорошая национальная идея. У нас занадто много хворых людей, людей нереализованных, инфантильных які думаюць што пра іх нехта там это самае часы бела чырвона белага сцяга яшчэ могуць наступіць толькі да гэтага сапраўды трэба дарасці да пагоні таксама вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама гутарка з метра бартосіка з Віктором шалкевичам пра тое як змяніліся беларусы за мінулыя 10 гадоў і што іх у выніку гэтых зменаў чакае у будучыні у кожны дзень а той па некалькі разоў на радыё свабода тэлефануе чалавек які гатовы траціць свае сціплыя пенсійныя сродкі толькі на тое каб зноў ізноў сказаць што беларуская апазіцыя гэта жабракі і фашысты і што на выбарах ніхто а ён гэта кажа ад імя ўсяго беларускага народу ніхто за гэтую апазіцыю не прагаласуе Такім чынам я дазволю сабе тэму гутаркі з метра бартосіка з Віктарам Шалкевічам перавесці ў палітычную плоскасць. Іншы раз званкі нашага ўпартага пенсіянера трапляюць у праграму і тады выклікаюць хвалю іншых званкоў, тых, што імкнуцца аспрэчыць зацятага антыапазіцыянера. Нехта даказвае, што насамрэч апазіцыя добрая і што яна робіць карысную справу толькі яе заціскае аўтарытарны рэжым. Слухаючы гутарку двух бардаў, я пачынаю разумець, што праблема не ў тым, добрая ў нас апазіцыя ці дрэнная, моцная ці слабая, фашысты там ці антыфашысты. Праблема ў тым, што гаворачы пра апазіцыю, мы ўсе, і той у парты пенсіянеры, ягоныя апаненты, мы ўсе гаворым пра сябе самых. Ці ёсць у нас выбар, у кожнай думцы і у кожнай справе павінен быць выбар. Калі ж мы упрэмся як ледаколы, як насарогі, як тыя бараны на кладцы, нехта назіраючы збоку абавязкова назаве гэта жлобствам. Але і не гэта самая вялікая праблема. Не маючы выбару, мы папросту знікнем або прападзем зусім або ператворымся ў нуль перастанем што-небудзь значыць для сваёй краіны і свайго народу страцім сваю астатнюю грамадзянскую вагу апазіцыя гэта не вячорка з лябецькам гэта наш выбар наш асабісты грамадзянскі выбар які мы хочам заўсёды мець перад сабою каб выжыць і быць моцнымі каб наш удзел у жыцці грамадства у будучыні нашай краіны і нашых дзяцей не быў роўны нулю Гэта ж спракаветная людская мудрасць. Не кладзі ўсе яйкі ў адзін кошык, не захоўвай усе грошы ў адным месцы, пакінь на чорны дзень. У пабытовым жыцці мы ўсе так і робім. Але ж тое самае і з грамадствам, бо народ, як той казаў, гэта адзін вялікі чалавек. І таму, калі ў нас кепская апазіцыя, значыць, такі мы пакінулі сабе выбар не нехта там вялікі зверху пакінуў нам, а мы самі сабе і для сябе. Гэта наша. І калі мы кажам, што ў апазіцыі фашысты і жабракі, гэтым самым мы характарызуем не БNФ ці станислава Шушкевіча, а саміх сябе. Тое, што ляжыць у нас у левай кішэні, наш выбар. Калі ж у нас у левай кішэні пуста, бо мы рашуча выкінулі адтуль усёды яшчэ за гідай, Тады мы ўсе адзін вялікі чалавек з пустой кішэняй, без запасу, без выбару, нуль без палачкі. Тое самае наракаць, што ў доме не знайшлося свечкі, калі згасла электрычнасць. Аказваецца, можна яшчэ з няўёмнай ярасцю павыкідаць усе свечкі, бо і так лямпа гарыць ярка. Але што будзе заўтра? Музыка